Oca i Sina i Svetoga Duha. Oci, braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse. Evo pozva nas apostol Pavle u jedinstvo, u ljubav, u svezi mira, jer jedan je Bog, jedno krštenje, jedan je Otac sviju, on koji je iznad svih, a spusti se do nas, do naše nizine, onaj koga smo mi prezreli i ljudi koga smo i bičevali, i pljuvali i na kraju raspeli. On koji je uzeo na sebe lik milostivog samarjanina i nas ljude izranavljane raznim udarcima života bičevane mnogim nepravdama, mnogim unutrašnjim strahovima, rascepima u samima sebi i u svetu oko nas. Nas koji smo se uzdali u ljude, spasao je upravo On koga smo stavili na poslednje mesto koje izgubi onu lepotu koju je on sam darovao ljudskome biću i po kojoj nas je i stvorio. I kroz ovu priču o milostivom Samarjaninu, on i nas uči putu kojim možemo postati slični njemu ne u gordosti, ne u samodovoljnosti, ne u nekoj svojoj zluradosti, da smo sami moćni da budemo bogovi drugima, već u onome malom što svako od nas može, jer oko nas, kao i u nama samima, puno je ovakvih ranjenih ljudskih bića, ranjenih ne telom, nego dušom. I svaki od nas jeste po ovoj gospodnjoj reči, svaki od njih jeste naš bližnji. Jedna lepa reč, jedan gest podrške, jedan minut slušanja i razumevanja može nas učiniti sličnim ovome milostivom Samarjaninu koja jeste u suštini slika gospoda našega Isusa Hrista. Nije to teško, ali jeste teško našoj gordosti, gde smo prespremni da prezremo i ne samo onog ko nam je, ko nam je loše učinio i ko, od koga nemamo interesa, već i onoga ko nam je dobro učinio, ko nas je same podigao iz blata, smrti i greha. I upravo i te ljude mi u svojoj gordosti ponižavamo, zaboravljamo i gledamo da ih spustimo tamo gde smo i mi sami bili. A koliko je to daleko od života, koliko daleko od vaskrsenja, Čovjek misli da će živeti večno, a već sledeći trenutak nije u našim, već u Božjim rukama. Zato da koristimo ovaj život pametno, hrabro, jer Gospod je s nama i ko će protiv nas. Ljubav je ta koja će na kraju pobediti, a do nje moramo dobro da se pomučimo, jer Gospod je na krstu spasao sve nas i preporučio nam da svako uzme svoj krst i da krene za njim. Da uzmemo i mi naš krst, evo u ovo vreme Božićnog posta, kad polako korak po korak idemo ka onoj vitlemskoj pećini da vidimo najveću radost svih svetova, da vidimo Boga koji je postao dete, zato jeste post da se pripremimo ne samo hranom, nego i mislima i delima i rečima, da steknemo taj mir Boži u sebi, da bi taj radosni dan i mi mogli da širimo taj mir jedni drugima i da se uzdignemo do samog prestola Svete Trojice, njegovom milošću i čovekoljubljem, gospoda našega Isusa Hrista, kome neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova.